Plan de bras que mes zelet de zoudon. Te ket gulet da ben ar metil ma. Nom gavet oan gant tina ter donons bar ma Tina kere de ska reis. Sonj teus de zouti. Ya, ya, sonj mat meus de zouti. A de ze roar ve. Don ma je oaske deud. Er strolat samba oa. A oa ke fal. De spler oa zon erin. Daou de zouto oa Bretonnet, a ge real oa brasilianet. Blan mor da beta que met zelet de zoudon. Teus ket gwelet da benn ar mitin ma Nam gavet oan gant Tina dir donons, bar ma Tina kere deus kareiz. Zonj teus deus outi Ya, ya, sonj mat meus deus outi. a deus e c'hoar ve. Don ma je oas ket deut, ur strolat samba a oa ke fal. Deus peler oa arzon neerin? Deu deus uto oa bretonet, hag e real oa brasilianet.